Ata njerëz ditë kijameti, hesabi i tyne o shumë i letë, qitabet e tyne u jepen në anën e djathtë, edhe shkojnë xhennet me familjet vetë kënaqen me emër të Allahit teala, që kon shumë të gëzushëm. Në kohë që është rat, i afrohet për skej, në kohë që është ungjun, i çohet, i afrohet për skej, si me paten, kohë që çohet në kom, edhe të e ma shkon përpjetë në kom, kurrnjëherë s'ka me mujt muslimani me thonë se s'hek zahmet e të komi një sen të jetë të të shpjetë. Me qato punë tash në xhennet, hani e pini edhe knashtë. Me një fjalë tjetër po me thonë, hani edhe pini na thotë Allahi teala në xhennet, me qato që në dynjo, për Allahin kur o kon zotë, i ke një njërë pa hongër dhe pa pi, kur ka thonë Zoti mos hani s'kini hongër, kur ka thonë Allahi mos pini s'kini pi, e sot në xhennet na thotë Zoti kur shkojna, Na jena në hije të Arshi Rahmanit, ty hongër dhe ty pi edhe ty bo zërë për se po. Lidhje me këtë ajetin që e knova atë përpara, atij insani që Zoti na rujt i jepen librat n'anën e shmojt ose mas shpine, ai do të bënë mjerim për veti, do të thotë haj medet se maroj, edhe do të hinë në xhehnem, Se ai në dynjo sa o konë o konë i gëzushëm, ai kur ka thonë Zoti mos ha, nuk e ka ngu Allahin, po ka hongër dhe ka pi, nefsi tina në dynjo kurr nuk o konë i lodht shumë për Zotin, me gjithnjëherë o konë plot i knaqt. E qaj ditë kijameti s'ka me konë i knaqt, qaj ka me thonë mjerim për veti edhe për familjen e vet, Edhe ka me shkue në xhehnem aty ku e ka bo zoti vatër për dushmant e tina, runa Zot katerve dhe ja rabbel alemin. Vllazën nuk e kam për me ju tut. Unë po tutna, unë duhet të tutna ma shumë se ju, por zoti teala qka ka thonë në Kuran ato janë hak. Krejt këto duhet me i zbatue në praktikë, edhe që si një insan duhet me i ditë ato Edhe ja Resul Allah, fe hel tedhkurune ehlikum jeumel kijame, a do të bjen men juve për familjen e juve në ditë kijametit, a do të bjen men një fjalë tjetër për mu edhe për qet familje që i ke. Fe kale alejhi salatu ves selam, u kthy pejgamberi salallahu teala alejhi ve selem e po i përgjigjet hazreti Ajshes ku i thotë, Emma fi thelatheti mevatine fela jedhkuru ehadun ehada. Aishe po i thotë, në tre vena kërkujna s'i bjen men për kërkon. N'tjera vena kujtohëm na bjen men, asaj për këto tre vena e kërkush për kërkon men, do t'i bjen m'u kujtue veç për veti gjithë. Çka janë ato? Deri kur? Deri që kryhen qeto tri vene, masanena na bjen men edhe për familjen. E kush janë ato? Indel mizani. Kur të maten sevapet edhe gjynahet. Mizani është hak, prej sharteve të imanit është me besu që është terezia para huzurit Zotit Dhul Xhelal. Kanë m'u matë të mirat e insanit edhe të kqijat e insanit, jo që s'e din Zoti, ose jo që s'e din insani çka ka punu, por adaletin edhe drejtsinë e vet Zoti e qet krejt në ditë mahsher. As i bje men djalit për atë, babës për djalë, as i bje men nonës për djalë as për çikë, as i bjen evladit men për prind, as insan i gjallë për konë në të men, nuk mundët m'u kujtu as m'i ra n'men, vetëm çka po bohet me mu, deri që të kryhet ajo punë, po se i vjen qitabi në të djathtë, qatë herë gëzohet E treti, i treti vend që osht shumë edhe kjo i vshtirë, ve indes sirati idha vudia bejne dhahrej xhehennem, hatta jexhuze, edhe në sirat çupri, kur të hipin në urën e siratit, e të kalojnë mi xhehnem, deri që të kalohet xhehnemi, kërkujna për kërkonë në men nuk i bjen, se aty një herë, me rrshqit koma, Që të drise e vazën i shala në ftojnë, kur kalojnë përmi xhehnem edhe shkojnë në xhenet. Se kjo është vadi i Zotit, ve in minkum illa variduha kjane ala rabbike hatmen makdijja, Allahi po thotë në Kur'an, s'ka insan që s'ka me pa xhehnemin e me kapërcy mi të, kjo është kazaja e Zotit, Zoti hyqëm e ka dhënë. Vetëm, bon vaki që insani kalon edhe nuk e din, ku është o konë për aty, njerëzve të mirë, sikur vetëtima që veton kalon edhe kur të kalon, thot a e ka kapërcy xhehnemin që na ka thonë Zoti, i thonë, he, e ke lon mrapa, se ti si e konë, për më bo, suala, kjo se për më me mune, e zotin arrujt me rëshimë. ka njëri që të të rëmë shka në sikur vetë një imate, ka njëri që të në kalur, ka njëri që të në kom, ka njëri që herë të uhet për që uhet zotë në aty ka të jërë me jërë dhe të anë mi, e ka njëri që të jenë mirë e të jenë. Në që të atri vene, ka thonë për nga mirë, së të po të rë alejë në se lëmnonës të më hazëti ajshës, nuk i bjenë në në kërë ujë në për kërë Edhe të thot, ja rabbi im me ti se ti më selim, e i zot që i e një haku mjetin të temë, qëta më pi? Kënga me i së në Allahu të arë, a dhe i më selim, nuk knaqët as nuk pajton, një me ti ti në shkun që hremë, në shkun që në. Veç Zoti kur bën kader, ja harron, ja mshefin ata ymete që ka me shku n'xhehnem. Ata pejgamberi nuk i shef, nuk i paraqiten, se para pejgamberit me pa edhe me shku në xhehnem, me shku nuk bohet, ata bile që shumë herë u tregu, që edhe në xhehnem mund të shkojnë, Me shefatin e pejgamberit dhe pej xhenemit kanë me dalë. Elhamd i koft Allahit xhele xhela, nuk o kollaj edhe kur shumë pej xhenemit dhe si kemi imon. Hiç s'o kollaj, ishalla s'na bo Zoti kader me pa. Pra në koftë se shkojm, si të kemi imonin, e kemi rahmetin e Allahit edhe pejgamberit, Me konë me pas gjithë men aty, as nuk hanë, s'i hahet buka, as nuk i pihet ujë, as nuk munet gjumë me bu. Por, elhamd i koft Allahit që na ka lonë edhe ymytin e madh. Edhe na ka thonë, mos e kputni ymytin pej Zotit, dhe të një alpejmijit. Vëllazër një musliman që vdes me qita, e del në ahiret para huzurit t'Zotit me qita, ajë në emër Allah i për të muzër nuk ka gjithë kur Zoti xhele xhelale ka me pshtue, Allah, ja rabel alemin, mos na daj pej asajna, gjithë monsatër rojnë e ishalla Zoti xhele xhelale me të me vërësive. Nëse i në vila, rafi në zem, rafi në tëp, që di në një këta, ka të bërë një qëtër vehë një ajet, Zotit të gjelore ka thonë këtë fjallë, Zotit jo është falës, rafi në zem, i forë që nëhe, edhe është rafi në tëp, edhe është Allah i që i frenon tëve, Dhe shedidul ikab edhe Allahi është që e ka azabin e vshtirë. E për kon Allahi kto tri sifatet e veta që i ka, ka thonë Ibni Abbasi. Gafiru dhenb, Allahi është për ato që thonë la ilahe illa Allah, Muhammed Rasulullah, Zoti gjynahet e tina ja fal. Dhe ka dhe ka një një tërëve, edhe ty me një aprenon, kujna, amen ka dhe la i la he i në Allah. Hajë një që të të la i la he i në Allah, vëm ty me i shtë por për gjynaheve, edhe këti i zhoti që të shanë hun, i aprenon ty me në tina dhe ka pulja vërë. Një njeri që thotë la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, atina duhet me ja dhonë xhenetin biiznillah, Allahi xhelle shanuhu ka thonë vetë, edhe na shybe nuk kemi hiç asnjë. Qetrin hadith pejgamberi sallallahu ta'la aleyhi ve sel-lem ka thonë, Edhe pak e shumë, i myti gati po shkon ku xhemati, paniki, kuku s'kemi ku shkojmë, kjo e qetra e mrama, se qishtu është edhe kurani, gjithë kur vjenë as aje, as ajeti i azabit, përdora, përmas tina vjenë ajeti i rahmetit. Ose kur vjenë ajeti i rahmetit, përdora, mas tina vjenë ajeti i azabit. Vetë Allahi, dhërë gjelua, qishtu e ka zdryp kuranin. Vem lejse të një të zani të një ama se ahë, s'ka i në sa për një zani të një jam e të qëtër zem, vetëm ato që e ka për një dhe. Të tjeri që një të krymë e sa për të lazër, kërkush për kërkon me nuk dhe të gjenë kjo kjarë nuk ka hitë, vetëm mos i të krymë e sa për të qirë, ku nga ka mirë në menë për të kërë. Te ka mirë ka mirë në menë për të kërë. I zot i shpis janë njeri i mirë janë, në është atë gjoni ma një se baba janë, në është atë gruja me e nërshë me se kuri, dhe të jarë atë dhe dhe. Unë ku marë që të lehëndi në ke pru, por unë nuk jam i knasë të e posë dhe familjën dhe në. Gjenabu Allah për hërmet të ina, ja qërë familjën për masë në vendi, nuk e shri pa të pejtë e jetës në orë, në orëtën, Po po, do me shku në xhehenem, veç imanin e ka, do t'i thotë zoti, a ke nejt me një alim, mos të rrë për si hasha për mojnë me dishka te alimi? Jo, po a ke qyrë ti najherë një alim, jo, po mos e ke emnin e një alimi, jo, Edhe në kohë se e kje në rrugë në shku për një. Dhe të kohë dhe të cilë në një që e kje një masë e kje një masë dishin, unë po shkoj për që ato. Ata të unë kohë ma i dishin, është ata për pasrija. E, dhe të pro Hasan, nuk përzesh ka të sene që të veti, pa që mundë. Qka duhet me i dhëtë ti që tash lev haraxhtu mined dunja, e emutu alel imani em la. Hasan tha ti duhet me më kallzu mu, kur dal prej dynjas, a dal me iman a pa iman. Hasan tha subhan Allah, hadha gajbun la jalemul gajbe illa Allah, kjo sen i mshefët s'e din kërkush. Tha pra, muzikë të shpetim, Ishalla në mos gëtë në si që të të mërë në të të të rëmë, ja Rabbi, dhe ishalla të këtë jetë imanin me të mene, por e të jetë imanin me një mene, me një mene, jepi një iman të fortë, edhe jepi një iman me besu, ashtu si ka të zotë të të mene, imani i muslimanit, te zemra e një e tërë, në zemër të muslimanit, Ndaluhet edhe ai e ngon emrin e Zotit i bon itaat Zotit dhul-xhelal. Gjithashtu edhe Pejgamberi alejhi salatu ve selam ku e ka tjilë, emrin e Pejgamberit e bon eda e ngon, ka ku ka ndalu Pejgamberi sal-lallahu teala alejhi ve sel-lem, edhe ai ndaluhet e nuk e ngon atë selam. Qita njerë, bashkë me shehidë që e kanë dhënë shpirtin për Zotin dhul-xhelal, edhe ves-salihine edhe bashkë me njerëz të mirë kanë me kon në xhennet bi iznil-lahi teala. Ve hasune ulaike refika, vetë Allahi po na thotë në Kur'an, Dhe kale ve ma hije, u kthy Pejgamberi i tha, qka është ajo punë që i ke mendu ti edhe ka mërzi? Ky tash u kthy i tha, nahnu nagdu alejke ve neruhu, na në sabah po qohem po vimë te ti, edhe n'akshom prapë po vimë te ti, Nesër kur shkojmë n'ahiret ti shkon me pejgamberë, e na nuk mundum me të pa mo ty me sy. Se ti shkon derexhet nalt, e na jesum derexhet poshtër. Dashnia e Muhammedit alejhi salatu e ka shti ato me u mërzit. Në sikur n'ni tjetër hadis, Pejgamberin sal-lallahu teala alejhi ve sel-lem e vet njoni tha, Ja Rasul Allah, metes-sa'a, tha Ja Rasul Allah, kur është kiameti? Pejgamberi u kthy i tha vejleke, tha i mjeri ti, ve ma a'dedte leha, Tha qa po vet për kiamet, tha qka ke bo hazër ti për kiamet, kur të ishë para Zotit që po vet për to. Hadisi muttefekun alejh është ky hadis. Hadis me thonë që ma i forti mas Kur'anit që kanë bo rivajet Buhariu e Muslimi. Ai njeri ka thonë Pejgamberi që e don dikon me qito bashkë ka me dal n'kjamet para huzurit të Zotit dhul-xhelal. Edhe ju, na ka thonë atyneve edhe neve, T'kishum konë sa jemi konë n'dynja të mi pasë të metë mi bo itaat Allahit dhe Pejgamberit salallahu teala alejhi ve selem. Kshu, vllazën muslimanë, kshu një sa një largësi e madhe është ndërmjet atyne që i bojnë zotit ibadet dhe Pejgamberit, e ndërmjet atyne që s'i bojnë itaat zotit dhe Pejgamberit. Neve na ka thonë zoti dhe ulaike mean-nebijjine ves-siddikin, bashkë me ta me konë n'xhenet, E atëherë ata po thot çka thonë ata vetë, a ah, mjerë na t'mjerë, t'kishum bo itaat Allahit dhe Pejgamberit, sa jemi konë në dynja. Inshallah Allahi s'na bon asi me konë prej atyne, për mos me thonë mjerë na t'mjerë dhe një të jetit, sa të jemi në dynja, duhet me bo ibadet, e me lutë Allahin në gjelon, edhe Që me mshehtin edhe mrena, ma shkua ki kjelë dhe së rinë e insani. S'ka kurrgjë për një si kjo. Ve tuhibbuner-ruh, ver-ruhu lil-lah, edhe e doni shpirtin, por shpirti është i zotit teala, ve jes'eluneke anir-ruh, kanë vetë, jahudit, kur kanë shku me vetë, me i kanë vetë në tri sene, se i thamë, edhe me pas kual, lëqmi me pas dy lukë, njëherë ç'kanë pas, vel en'ami, jeshtë je i sa në një një atësh me pas lopë ku një të dhenë, vel harth, edhe me pas tokë shumë, e me një dhe bashqe me pas e m'u knaqë, gjithë që një, Dhalike metaul hajatid-dunja, e insan qeto që po i doni ju, to janë interes i dynjasë, e dynjaja o shkurt, interes i dynjasë t'kputet. Vallahu inde, vallahu indehu husnul meab, por te Allahi çka kini me gjetë, ma të mira jonë ato kur shkoni te Allahi, punoni për qato se ato jonë ma të mira, se sa që jonë këtu. N'ahiret çka kemi te Allahi, qysh na ka dhënë Allahi, qato jonë gzim edhe qato jonë të mira. Një herë njoni në Hajber fitoi shumë, edhe shkoi te pejgamberi alejhi salatu ve selam, fitoi me tregti. E i tha ja Resulallah, tha rebihtul-jevme kethiren, tha shumë kom fitu sot, tha ha, tha kom fitu e tha 300 dirhemë, Uh, tha pejgamberi alejhi salatu ve selam, tha ah medet për ty. Tha hel u, hel unebbiuke bi hajrin min hadha. A do të kallzoj ty çka është ma mirë se ti qi n'tregti ke fituar 300 dirhem sot? Tha çka ja Resulullah, tha rek'atejni ba'del ferida. Dy reqate nafile, dy reqate sunet, mas do namazi o ma t'mira se ky fitimi qi ke. Edhe i lypni dy sene po s'i gjejmë në dynja kurrë. Qka janë ato? E para mu rahatu. Mu gëzu edhe mu rahatu. O, edhe me fitu xhennetin. Por këto dyja mu gëzu e mu rahatu, janë veç në xhennet, në dynjat rahat s'ka, as gëzime në dynjat nuk ka. Një njeri që thotë në dynjat, 24 sahat, ka të një kuë, përpavit, mu nuk mundet më 4 qikë. A në ahiret, kurrë insani s'din mu mërzit, askurrë insani s'ka mu i rnu e ymër e vetë, se Zoti teala në xhennet ka falë sen që i duhet insanit. Në dynjat edhe me pas pasuni, prapë se prapë Zotin në këtë kadereve, insani ka shumë çeshite mërzi. Ashtu për këto lidhje me këto po hinë pak a shumë, qysh e kanë desht pejgamberin sallallahu teala alejhi ve sel-lem, myslimanët e përparshëm, e sa, si femna, si meshkuj, edhe qysh duhet me e desht na pejgamberin, Ebu Sufjani u çu në kamë, e e thirri atë Hazreti Alin, edhe tha pash Allahin, a është gjallë Muhammedi, a është në është dhe. Pejgamberi tha thuj për Allahin, gjallë edhe me mu po flet. Muhammedi alejhi salatu ve selam të konën që të gjendje, Hazreti Ali e ka pje qaj në kamë e dreqit,